bakaba basaba kuronswa amasezerano y'akazi hamwe n'uturusho twabo umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi cy'ikivumu muri komine ya mugamba ni mu ntara ya bururi yarayishwe arashwe umupolisi bari kumwe na barakomereka amakuru ava hakavuga ko yoba yarashwe n'abasirikare bari mu bikorwa byabo mu gipolisi bururi bakavuga ko hoba habaye ukutamenyana nayo bamwe mu badandaza b'imitobe itandukanye iri ku rutonde ruheruka kwerekanwa n'ikigo bebene ko ihingurwa ikadandazwa ataruhusha ifise barasaba ko batoshirwa kuri urwo rutonde bonyine uko ari mirongo itatu kuko ngo hariho n'abandi muri bebene batitenyenya urutonde n'ubwo kibanza muri ano makuru tukaba tubafitiye na bucana yandi y'ubutungane aho tuza kugaruka kukungena ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu oni bisuzumwa bitandukanye by'ishyirahamwe ryo gutuma na ko limiteri byazindutse byugaye mu gatondo ko kuri uno wa kane mu gisagara cya bujumbura intandaro nk'uko hajya isanganiro yabibwiwe n'abo yahasanze ntihagarikwa ry'akazi ku bakozi b'iryo shyirahamwe abakozi bo mu biro bamwe bamwe batonze hamwe n'abashoferi abayobozi b'iryo shyirahamwe ntibabonetse kugira ngo bagire icyo babivuze ko evariste nziko banyanga imbere y'ibiro by'ishyirahamwe ryo gutuma tumana ko limitere biri muri zone rohero hagati mu gisagara cya Bujumbura ku ibarabara Boulevard de Liprona hari agacerere kadasanzwe mu gitondo cuno wa kane ikibonekeje icibonekeje uko abakozi b'iryo shyirahamwe batatonze ku kazi nk'uko byahora hibonekeje gusa abagendesha gusa imodokari z'ishirahamwe na bamwe mu bakozi bo mu biro n'ababafasha byaboneka ko hari agahaze kuko abanywanyi b’ishyirahamwe bahora bitura ku biro by'idandarizo bya limitere bene biri mu gisagara cya bujumbura bariko baza gusaba gutunganirizwa ku biro bikuru aho naho nyene byibonekeza ko hariko hakorwa ibikorwa bibayabaye abakoresha baturuka mu gihugu ca Vietnam wabona ko baguma bacanacana ko bagerageza kwakira ababitura ngaho ku biro bikuru amazu y'idandarizo limitele ari mu mihinga itandukanye y'igisagara ca Bujumbura yari yugaye gushika igihe cy'isaha zitatu mu gitondo cuno wa kane amakuru twakuye kuri bamwe bakora urudandazwa ruto ruto imbere y'amazu y'idandarizo nuko abakozi b'iryo shirahamwe batatonze ngo bugurure inyuma y'ayo mango vyibonekeje ko abarongoye ishirahamwe limitele bahavuye bafata ingingo iyo kumena inzugi kugira bikunde akazi kabandanye igihe cy’isazi zitatu n'igice idandarizo rikuru riri ku ibarabara ryitiriwe Patrice Lumumba munsi ya posita turi hagati mu gisagara ca Bujumbura rihejeje kumenwa imiryango akazi kace gatangura gukorwa abakozi bakeyi bariko bakira abanywanyi baje bava ku biro bikuru vya Lumitel nkuko abahacungera babitubwiye ibanga abakozi bagera ku majana atatu bishira hamwe rya Lumitel nibo bahagaritse akazi kuva kuri uno wa kane ntitwashoboye ariko kuronka umuyobozi mukuru wa Lumitel ngo agire ico bitubwiye ko abo bikorana batwishyuye ko we nabo bafashanya kurongora ishirahamwe atariho bari barisitonzi ko banyanka bijanye n'iryo hagarikwa nyene mu ntara ya Gitega umukozi umwe bivugwa ko akiri mushasha mu kazi niwe yariko akora muri kano gatondo mu biro by'iryo shirahamwe rya Limited Gitega nkuko ujejwe abakozi muri iryo shyirahamwe igitega abivuga ngo abandi bakozi batonze ariko baca bisubirira inyuma akamenyesha ko mu karere ka gitega irimwo kagizwe n'intara za muramvya mwaro ruyigi na cankuzo aho igitega ariho honyene hari huguruye naho nyene ibikorwa ngo bikaba bitariko bigenda neza abakozi b'ishyirahamwe ryo gutuma ko limitere bavuga ko bahagaritse akazi kubera icyo bita akarenganyo bagirirwa ngo n'umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe muri ibyo hakaba harimo ukutaronsa amasezerano y'akazi na bumwe mu burusho bita avantage sosiyo mu rurimi rw'igifaransa ibyo bikaba biruko mu gihe ngo bituye sentare y'akazi kugira ibatunganirize ariko ngo ibyo sentare yasabye uwo muyobozi mukuru wa limitere ngo yararahiye ararengwa ko adashobora kubishyira mu ngiro aba ni bamwe muri abo bakozi baganiriye na hadisanganiro uyu munsi twagombye kwerekana umubabaro udasanzwe dufise dufashwe nabi ku kazi umengo turi abagurano nicyo gituma uyu munsi twashatse kwerekana umubabaro ibyo yaturenganije ni byinshi turi ko turaraba nk'ibintu bijyanye n'amakontra umukozi afise kontra adire indetermine arirukanwa atamategeko n'amakeyi akurikijwe ikindi nacyo abakozi bakorera ishyirahamwe usanga bafise ibikoresho bizanira ku kazi ari umukoresha yategerezwa kubitanga ni byinshi ahanini n'ibintu cumi n'indwi byose sinobiheza muri aka kanya twebwe ku igenekerezo rya mirongo itatu niho twarungika preyavido greve muga muri icyo gihe twagiye tubona komvokasiyo ivuye mu bugenduzi bukuru bw'akazi kugira ngo batwumvikanishe hamwe n'umukoresha byari gutangura itariki mirongo ibiri n'imwe mugabo kubera umunsi mukuru w'abayisilamu byaciye bigenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ku kwezi k'umunani mugabo muri ibyo biganiro umukoresha eh, ntiyashatse ko biba kubera yuko yavuze yuko abari bitabye ibyo biganiro ku ruhande rw'abakozi batari bakurikije amategeko muri icyo kiringo cyose cyo kuva ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri ibiganiro bitanguye gushika itariki zitatu ibiganiro bya kabiri bihamagawe twagumye tubona umukoresha aguma yirukana abakozi ikibazo dufise ahanini nuko amakontra baduhaye ntabwo yigeze yisunga amategeko ku makontra baduhaye hari handitsemo yuko umukoresha aduhaye dere yo guhera ko y'amezi atatu yari kontra yitwa kontra adure determine iyo kontra neza yari yanditsemo yuko bazoyironuvera umukoresha agushimye akakongera y'amezi atatu kuri honuverma yose azogira muga byarashyitse aho umukoresha mu kuyironuvera aho kuduha amezi atatu yaduhaye imyaka itatu twaragerageje kwitura umukoresha wacu turabimusigurira muga yaratweretse ko atabyo ariko aratahura niyo mpamvu mubona kuri uno munsi twahisemo guhagarika akazi twitura ubutungane kandi turasaba yuko ingingo yo kwirukana abakozi bari muri kontra adure indetermine yohagarara gushika aho baboneye yuko ibyo ariko barakora bikurikije amategeko hama bagaheza bakatwirukana abo akaba ari bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe ryo gutuma ko limitere mukaba mwabyumvise ko abayobozi b'iryo shyirahamwe twagerageje kubarondera ariko tukaba tutabaronse ngo bagire icyo babivuze ko tukibandanya n'amakuru avugwa mu budandaji abadandaza abadandaza b'imiso b'imitobe nako itandukanye iheruka gushigwa ahabona n'ikigo BBN ko ikogwa ataruhusha ruratangwa basaba ko amasuzuma ariko kogwa n'ico kigo yonyaruka kugira ngo bakore baronke umuco ku mpusha zabo abadandaza baremeza ko ataruhusha ibyo bita certification mu rurimi rw'igifaransa bari bwahabwe n'ico kigo BBN ariko bakavuga ko babaye barakora mu kurindira bakavuga ko yamara ko hari n'ayandi mashyirahamwe ahingura imitobe atashyizwe kuri urwo rutonde rw'ayandi bagasaba nyabona ko icyo gikorwa bandanya tubakurikire bpn irabizi neza ko twebwe twayituye dufise urusha rwa api hanyuma nayo ikadusaba ko tworiha amafagitire akenewe hanyuma ikadusaba kandi n'ama y'ibinyoga byacu tukaba twarishikirije BBN haheze igihe kinini kandi ibyo badusaba byose twarabitanze BBN ahubwo irakwiye gutanga umuco kandi ko tuzi neza ko hariho serire ya certification uyu munsi yategeza kuba yarakwiye eh, mu nzira ico kibazo kuko ni navyijeje hari n'izimaze kurenza n'umwaka kandi tuzi ko analyse batubwira ko ari ibintu bishobora kumara nk'indwi canke indwi n'igice ibikorwa byose biri ko birarangurwa na bibene turabyemera kandi turayemera kuba bose hanyuma rero hari ikintu kidutangaza turibaza tuti iyi lisite yasohotse y'aya mashyirahamwe banditse ngaha kuri uru rutonde ruko rurapibirwa kuri whatsapp na mashirahamwe ngira ngo ashika uh, nka mirongo itatu mugabo hari amashirahamwe menshi cyane muri kino gihugu ariko arakora wanashaka mbere atanafise n'impusha Eh, nayo twovuga mugabo bikenewe tuzoyavuga ariko atashize kuri urwo rutonde ikindi nacyo twashaka kuvuga muri ayo mashyirahamwe nyine hariho ayandi ariko arakora bari barahawe impusha na BBN, bararonga seritifikaziyo ariko impusha zabo zaraheze ntiziri valide babandanye bakora ntibabashize ko ngo rw'ibinyobwa bigizwe n'imitobe ihingurwa igagurishwa ku isoko itemeje canke hadakoreshejwe ikimenyetso c'ikigo bebe canke hakoreshejwe nako ikimenyetso c'ikigo bebe natariyo yagitanze ngo ruracari ubw'imfata kibanza kuko ngo ibikorwa vyo kwegeranya mwe niyo mitobe kirabandanya ivyo bikavugwa n'umuyobozi mfata kibanza wa BBN Piyo Claude Nikwigize yemeza ko ico kigo gifise n'urundi rutonde rw'ibinyobwa vyemewe gokorerwa ko n'inzego inzego zitandukanye mu gukura ku isoko ibyo binyobwa bihingurwa bitisunze amategeko tumukurikire mu bisanzwe rya rutonde nibwo ari bwagire gusohoka kubera rwari urutonde rw'aho twari dushikanye igikorwa kijya gikorwa n'ubu turacakibandanya nicyo gituma abantu twari twateye akamu nk'abo dufasha rujya rutonde ntibarukoreshe ahubwo boza ngaha mu kigo BBN tukabaha urutonde ruriko ibidandazwa twebwe BBN tumaze kwemerera nigo bokoresha kugira ngo ibyo biri ku masoko bidakwije amategeko babone kubikura kubera rujya anye n'urutonde n'uburyo bandanya ukoresheje rujya anye hariho bamwe boca basigara kandi bataremererwa kibuga ibijanye n'ugo rutonde nyene hanyuma kandi bareke gukora bakore bamaze kuronka uruhusha ariko kandi baravuga yuko baba barishe ngaha mu kigo BBN kugira ngo ibinyobwa byabo zemererwe kujya ku mugaragaro nize ntambamye mufise mu gutanga urwo rupapuro byogenda gute kugira ngo ayo manarize akogwe ahere kugira ngo bemererwe canke bahakanike yego iyo baje gusaba hariho amafaranga batanga mugabo gutanga amafaranga ntibica bisigura gute ushira ikintu ku isoko utarabona yuko ari ciza canke ari kibi iyo umuntu amaze kuja kugira ngo igitangwa ciwe bakijane muri laboratoire kugipima barabanza bakagipima bamaze kuronka inyishu baca baraba yuko izo nyishu batoye zihuye n'icyo ikintu twitwa norume ivuga mu usanze dusanze inyishu batoye zihuye n'icyo norume ivuga aho uwo muri gihe niho acaronka iyo seritifika mugabo mu gihe dusanze inzu batoye bidahuye n'icyo norme ivuga ni konse ca dutanga arahakosora agakosora ego twe turavye uburyo n'ibikoresho muri BBN turacakeneye abantu yuko hadufasha bakaduha ibikoresho n'abakozi kugira ngo iyo batwituye tubatunganirize rero onye ubonye hariho twebwe dushoboye n'ibindi tudashoboye tubanza gukoresha ahandi hantu ivyo rero bica bija mu bintu bituma abantu bantu batwitura bataca baronka inyishu vyiwe byihuta sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro e Ano makuru mu kirundi arabandanya ku gihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani mu ivugwa mutekano mukuru w'ikirindiro cy'igipolisi cy'ikivumu muri komine mugamba intara ya bururi yarishwe arashwe umwe mu bapolisi bari kumwe arakomereka umunyagihugu nawe umwe arahagarikwa bikaba byabereye ku mutumba wa kivumu nk'igihe cy'isaha imwe z'ijoro kuri uno wa gatatu abasirikare bivugwa ko bari mu gikorwa cyo guhiga abo bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ngo nibo babarashe hakaba ngo hoba habaye ukutamenyana nk'uko amakuru ava mu gipolisi burura bivuga jean Pierre Misako uwo yapfuye uwundi akaraswa mu itako bari mu bapolisi bo ku kirindiro cyo kuri zone inyuma yo kwidondora ko abasirikare abari muri icyo kirabo bategetswe kujya amazi bubitsinda ariko ngo hari amazina yarondegwa mu boba bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho izina rya niyo ndiko niryo ryari ku isonga ry'abarondegwa ariko niyo ndiko yari muri icyo kirabo basanga siwe ayo makuru nyine avuga ko hari abari muri icyo kirabo bamenyemwo muri abo bantu abandi bantu atari abasirikare baca batabaza igipolisi ko batewe n'abantu bitwaje ibigwanisho abapolisi ntibatevye kuhashika ariko bakiriwe n'amasasu bivuze ko ari abapolisi ubarongoye apfiraho nyene muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya bururi baremeza ayo makuru bakavuga ko hoba habaye ukutavugana hagati y'izo nzego zibiri z'abajejwe umutekano icyo bikora hari umunyakivumu yagiye atwawe n'abo basirikare nk'uko bivugwa n'abanyakivumu bikemezwa n'igipolisi bururi jean Pierre misagi bururi radiyo isanganiro urakenuye jean Pierre misago tugaruka i bujumbura tuvuga ibijyanye na politiki leta y'u Burundi ngo iriteguye kuvugana n'abatavuga rumwe nayo ku bijyanye n'urupapuro rw'inzira mugabo ibijyanye ngo n'amategeko amasezerano y'iyarusha n'ibindi ntibirimwo umwunganizi w'ubushikiranganji akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw’intwara yo hagati mu gihugu abivuze inyuma yaho bamwe mu batavuga rumwe na leta bari hanze y'igihugu bashikirije ko ah, amasezerano yarusha ibwirizwa nshingiro canke urwo rupapuro rw'inzira bibwirizwa kuganirwa ko hanze mbere ngo n'abafungiwe politike bakarekugwa na Hiraja yemeza nyabuna ko abafungiwe ivya politike atanabariho akavugana na Leonce Bitariho ntabakiriho barapfunguruwe abasigaye ni abanyabyaha abasuma abambuzi abicanyi n'abagombye gutembagaza ubutegetsi bamwe bazi ko bacitse ubutungane bakikohererwa mirongo itatu na bane n'abo bantu bari mu busho n'uwo bakora ibyaha bitandukanye tugane ku cya kabiri amasezerano y'iyarusha yaratewe ko umukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri kandi yarafashe igikorwa kinini ariko nagira nibutse yuko ayo masezerano icaciye kibane giki hari ikigabane cerekeye ico bita le principe constitutionnel eh, ibintu vyerekeye ijanye ibwirizwa shingiro igiro ryadufashije cyane ryaturongora gushika ejo bundi aho twasubiye guhinyanyura ibwirizwa shingiro twebwe abarundi ubwacu aho rero mu nyine bakwiye bwirizwa shingiro ya rusha asasa asazwe bwirizwa shingiro yateruwe wegu nyene ivyarimwo mgo bishigwa mwe bwirizwa shingiro rishasha ikigabane cerekeye agateka kazi na muntu n'amategeko mpuza mu leta y'undi yateye ku mukono vyateruwe uko nyene ivyerekeye inzego z'umutekano ivyo ingene leta ishigwaho 40 kwijana 30 kwijana vyarateruwe bishigwamwo ukwera aho ari amasezerano y'arusha aho bavugira bati rero iyo riguma riryanye hari hano gusa habaye impinyanyo mugabo atari gufuta hari kuvyerekeye ivyo biharuro vy'amategeko ngene yemezwa mu amategeko guhindura amateka aho byahinyanyuwe gatoya mugabo ntibyafuswe ibyo nabyo ni ibintu bisanzwe guhindura amategeko na cyane cyane ko byasabwe na bene gihugu ibi bice by'ishingiro ntibivuga babyumve bijanye n'ubwigenge bw'igihugu n'abene gihugu bacu sinje kumeza hanze kandi byaraye birangiye baragitoreye mbere ari ibyo bazokwiga nibaza ko na leta y'u Burundi izokwigira gutumwanya muri ivyo biganiro bigira gatanu batumako ntivyo nakunda icerekeye ibipapuro gwizirana si itegeko ni umwumvikano abanyepolitiki bagira guharateguwe haramaze kubishira ko umukono ruzojya niyarusha bazogeze babiyage barabe ariko icomesho cyo gwaramaze kujaho neza na neza iyarusha hamwe bagize bati ngo hano musubire muganire ku ruhande rwa leta mubona hakeneye kuganirwa iki ni integuro z'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni rwa rupapuro rw'inzira bavuga nimba hari ikintu cy'igitangaza bumva bokongeramo ntacyo nubivuga ko ariko ndazi ko byose bazobisangamo ibikenewe icya kabiri gikenewe nivyerekeye ihinyanyurwa ry'amategeko ajyanye n'amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri ayo nayo si yarusha agenda guhinyanyurirwayo naho i bujumbura ni burundi uyo hakaba ari Terence Ntahiraje akaba ari umwunganizi w'umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu akanavugira n'ubwo bushikiranganje mu bijyanye n'ubutungane urubanza ruhuza leta y'u Burundi n'urunanirwa amenyesha makuru ibejigwa rirutekanijwe kuba kuri uno wa kane ntigwabaye rukaba gungururije ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kw'icumi uno mwaka uburanira ibejimetre Didier Nukuri akamenyesha ko uno munsi abacamanza babahaye irindi sango kugira ngo ababuranyi bose bazobe bahanye ibikenewe kugira uruzoburanishwe neza uyaburanira urunani rw'amenyesha makuru ibeji akizera ko isango bahawe izokurikizwa hanyuma kugira ngo le ingingo leta yafashe yo guhagarika ugo runani ibeji ibone gufutwa nayo umuyobozi wa lise rutana n'ujejwe vyigwa kuri iryo shuri barakuwe muri ayo mabanga kuva kuri uyu wa kabiri zitanzwe n'ikigega ida umushikiranganji deo gide rurema w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yasiguye integuro akaba yamenyesheje ko ayo mahera azofasha mu mugambi wo kunywanisha uburimyi n'ibidukikije akaba yamenyesheje kandi ko uwo mugambi uzaba werekeye imiryango irenga ibihumbi mirongo umunani igizwe n'abantu barenga ibihumbi amajana atandatu na cumi na bane kandi ukazorangurwa mu ntara za bujumbura hamwe na muyinga ukazorangurwa kandi mu makomine abiri y'izo ntara tumukurikira uzorangurirwa mu maprovensi abiri eh, iprovensi ya muyinga muri buhinyuza hamwe na provensi ya bujumbura rirare aha mu isare ariko hakazoba n'ibindi bikorwa bizoherekeza uyu mugambi ku nkengera y'amashamba ya ruvubu eh, kibira hamwe na hariya kiriho cane amakomine intara hamwe n'ibiro by'ubuserukiro ururimi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara aha bazoshikikirwa cyane kuko twarabamenyesheje yuko ubu imigambi igiye kurangurwa itarangurirwa mu kirere ariko abajejwe intwaro hamwe na twebwe mu bushikiranganji iyi migambi turaba aro twasabye ko ko miliyoni zibiri z'amadolari hariho gice ca kabiri ni wo mutima w'umugambi n'ibikorwa nyezina bijanye no gukingira isi hamwe no gutera ibiti binwana n'indimo cyangwa bikingira ibidukikije e, mu gifaransa noho cumvikana neza ni gushyiraho recurbe de niveau végétalisé na reboisement aha kuri iki gice niho twashize ingufu nyinshi hari miliyoni mirongo ibiri na zibiri z'amahera y'amadolari igice cya gatatu aricyo cya nyuma ni ibi bijyanye no gutunganya ibikorwa by'umugambi na korodinasiyo eh, nabyo bizotwara miliyoni zitatu z'amadolari uraca bugacana ayandi mu butungane ano makuru tuyarangirize mu bivugwa mu butungane ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu oni birasuzumwa ko byubahiriza koko amasezerano byiyemeje ajyanye n'agateka kazina muntu umwigisha muri kaminuza Egide Manirakiza asigura ko umugujejwe agati y'akazi na muntu usanzwe kubikurikirana icyo bita Conseil des droits de l'homme mu rurimi rw'igifaransa washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi uwo mwigisha yanonosoye ibijanye n'agati y'akazi na muntu akavuga ko uwo mugwi washinzwe mu ntumbero yo gukurikirana ko agateka akazi na muntu kubahirizwa ku isi idonido na Alain Désiré Bukeneza Ishirahamwe mpuzamakungu oni ryarashinze uburyo bwo kugenzura aho ibigo bigize uwo muryango bigejeje mu kubahiriza agateka ka zina muntu. ibyo bihugu byariyemeje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ko mu kiringo cy'imyaka ine ibihugu byose biba bimaze gusuzumwa ko vyubahiriza amasezerano vyiyemeje. Umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ujejwe agateka ka zina muntu bita Conseil des droits de l'homme mu gifaransa ukaba waciye ushigwaho bigasigurwa n'umwigisha muri kaminuza kaminuza Egide Manirakiza ni uburyo bwavuye mu ngingo yafashwe n'inama ya bose y'umuryango wa ONU yo ku isi yose niho baciye bashiraho cyo bita mu gifaransa mecanisme d'exemple de niyo rero muri iyo ntumbero baca baraba ko ibihugu byose biriko besha mu ngiro bivyemeje mu vyerekeza gatara na muntu ibyo bikorwa n'umugwi wagiyeho usanzwe uri muri iyo shamwe mpuzamakungu bita mu gifaransa Conseil de droit de l'homme uwo mugwi wemejwe n'inama nkuru y'ibihugu bihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu oni mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi umugwi wasubiriye wari uhasanzwe kuko wo wagirizwa kutafata ibihugu ku rugero rumwe mbere yo kujaho hari umugwi wundi wita mu gifaransa komisiyo de droit wagiye kuva kera kuva oni ikijaho mu gihumbi kimwe na mirongo inani na gatanu mugabo ukoze mu nyuma ubona ko udakora neza cyane cyane byatumye umugwi bakuraho bagashiraho umushasha ukabonye ko uwo mugwi mu byo wakora waraba gusa ibyo ibihugu bimwe bikora ntavyo ibindi bikora kugira ibihugu byose bisuzumwe ko byubahiriza amasezerano uwo mugwi w'i Geneve urategura urutonde ibyo byemezo byerekeje hagati na muntu intumbero yo gusuzuma ko ibihugu byubahiriza amasezerano vyiyemeje ngo niyo guteza imbere agateka kazi na muntu muntu ku isi umwigisha yanonosoye ibijyanye n'agateka ka zina muntu asigura ko leta itegerezwa gufata ingingo ziri muri iyo ntumbero ugamije kuraba yuko ibihugu byo ku isi yose byashyize mu ngiro amasezerano byemeje mu byerekezo agateka ka zina muntu yuko ata ngingo zifatwa muri icyo gihugu zihotera agateka ka zina muntu hama babonye ko hari ingingo muri icyo gihugu eh, zihotera agateka ka zina muntu bacabwira icyo gihugu bati ntibisubire ko ubw'ibi ni kugira agateka ka zina muntu kubahirizwa none ako gateka ka zina muntu leta yubahiriza ni akahe umwigisha ejide manirakiza aratanga uturorero mu gateka ka muntu hariho imigwi myinshi ibyerekeye iby'ubuzima bya politike ibyerekeye ibyo kwidegemvya baraba ibyo gateka ka zina muntu byose imigwi yabyo yose icegeranyo c'agateka ka zina muntu gikorwa ku gihugu giherahezo biciye mu ntambuko zitandukanye kandi igihugu gishikiwe kirafise ico giterera muri ayo mato Shohoza ibyo mwigisha muri kaminuza Egide Manirakiza azosigura muri bucana yandi zokurikira urakenuye Alain Desire Bukeneza mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiranye bakoze nabo mu ruganda rw'amakuru badufashije kugira ngo ano makuru ashobore kwegeranywa yakoze na Eric Uwimana ari mu ngabwi ivyuma amakuru mwashikirijwe na Placide niyo mungere ndabipfurize umutaga mwiza murakoze